Esiet sveicināti, darbie radioklausītāji! Skan redzējums ielūdz Gregors skolu pie mikrofona mācītājs Ārts Druvīts. Šajā reizē mēs turpināsim pagājušajā nedēļā iesākto tematu, kur runājām ar mācītāju profesoru Robertu Rozīnu par jautājumu, ko nozīmē ietekme pasaules un baznīcas attiecībās. Kā baznīca ir tikusi ietekmēta no pasaules domāšanas – par šo sarežģīto jautājumu, kā tas notiek, kāpēc, kas tajā visā ir labs un kas tajā visā ir nepieņemams. Un šodien mēs turpināsim runāt mazliet tālāk. Mēs runāsim par iebildēm, kuras pasaulē, pasaules domātājiem cilvēkiem, kas nav baznīcā, ir pret baznīcu, pret kristietību. Un šādas iebildes tiešām visos laikos vienmēr ir bijušas, un tas ir normāli, un viņas arī būs līdz pat Kristus otrajai nākšanai. Taču jautājums, kā mums pret tām vajadzētu attiekties, un ko mēs no šīm iebildēm varam secināt mūsu garīgiem ceļiem noderīgu. Pirms mēs vēl par to visu runājam, kā parasti raidījuma sākumā, par to, kas jauns Svētā Gregora Kristīgās kalpošanas skolā, pasākumu, kuros jūs esat aicināti piedalīties. Pirmdien pulkstens 22. skolas kapelā Tezē lūkšana. Katru otru dienu pulkstens 9. no rīta svētbrīdis triķu pamatskolā. Otradien pulkstens 18.00 skolas kapelā Gregora skolas dievkalpojums. Dievkalpojumā kalpos skolas studenti. Visi mīļi aicināti! Trešdien, pulkstens 19. skolas kamīna zālē Alfas kurs. Alfas kurs ir iespēja ikvienam iepazīt kristīgo ticību, kā arī saņemt atbildes uz dzīves jautājumiem. Ceturtdien, 6. martā, 2009. no rīta, svētbrīdis Druvas kapelā. Skolas mājaslapā ir video no Ugandas, kur nesen bija skolas direktors mācītājs Artis Druvietis un studente Aija. Svētdien, 9. martā, Gregora skolas prezentācija Ogres apustuliskā draudzē Mārtas spēks. Ja vēlaties uzaicināt Gregora skolas pārstāvis piedalīties kādā jūsu draudzes pasākumā, zvaniet vai rakstiet mums uz skolu. Sīkāku informāciju par Gregora skolu var iegūt apmeklējot mūsu mājaslapu www.gregors.lv, kā arī rakstot uz skolas e-pastu – skola at regors.lv. Pasaule ir tāda skola, kur mani var atrast beigtu, kur mani māca nebūt dzīvam un runāt, lai neko nepateiktu, kur mani māca dziedāt līdzi tam visam, ko nesaprotu, kad klusēju un neprotu melot, kad runāju, izrādās jau protu. Pasaulē tāda skola Pasaule ir tāda skola. Man saka, dzīvo ir diena, bet kāpēc tik tumšai zrūtīm? Cilvēki neredz viens otru un izskrien viens otram caur krūtīm. Pasaule ir tāda skola kur visi mācās no kļūdām. Dievs mūs grib darīt par baznīcām, mēs sevi par suņu būdām. Pasaule ir tāda skola. Pasaule ir tāda skola. to, kā viss ir pa īstam. To skolotāji nedrīkst sacīt. Šai pasaulē jālasa avīzes, tajā aizliegts lasīt no acīm. Šai skolā pārmāca visus, kā beigt no īstenības. Es ienācu tajā ar basām, no uzvalkā paslēpties gribas. Tātad iebildes pret kristīgo baznīcu, pret tās mācību, pret bībeli kā dievu vārdu, vai šajās iebildēs ir kaut kas jauns pēdējo gadsimtu laikā tapis? Vai mums ir jāpierāda, ka tas tā nav un ka tas ir nepatiesi, tur, kur mēs ar šīm iebildēm sastopamies? Vai ticību vispār ir iespējams pierādīt? Vai ir iespējams pierādīt Dieva apsolījumus? kas vispār ir Dieva apsolījumi. Bieži vien mēs mēģinam pierādīt, argumentēt tur, kur no mums vienīgais, kas tiek gaidīts, ir apliecināt tam, ko mēs ticam. Un ar to ir pietiekoši, lai caur šo Dieva iedvesmoto ticības apliecināšanu Dieva vārdu un apsolījumu pasludināšanu tādā veidā Dievs pats varētu veidot un radīt ticību tā cilvēka sirdī, kas to dzird, kas strādā daudz labāk nekā pierādījumi, argumenti un atspēkojumi kuriem arī, protams, savā reizē ir sava vieta un tie ir vajadzīgi. Par šīm un daudzām līdzīgām lietām mēs runāsim šodienas raidījumā, un pirms vēl mēs turpinam mūsu sarunu ar doktoru Robertu Rozīnu, mēs jautāsim kādiem cilvēkiem, ko viņu dzīvēs viņiem nozīmē Dieva apsolījums. Cik svarīgi tavā dzīvē ir Dieva apsolījumi? Tas ir kaut kas tāds, ko es izlasu, un tad attiecinu uz sevi, ka tos Dievs ir teicis man. Tiem es uzticos. Patiesībā tā ir vienīgā lieta, kam es varbūt uzticos Dieva vārds. Apsolījumi manā dzīvē ir eh, ļoti svarīgi, jo uz Dieva apsolījumiem balstās mana ticība un man pestīšana. Interesanti, ka apsolījumi ir tāda lieta, ko nevar pierādīt, jo apsolījumus vienmēr mēs pieņemam ar ticību. Piemēram, vecajā darībā mēs redzam kad uh, Dievs apsolīja sūtīt mesiju, kurš nāk, apsolīja no, ka viņš tiks izglābts. Un tā tālāk, un tāpat arī mūsdienās Dievs tagad man saka, un katrā no mums tici man, un tu tiks izglābts, tu būsi debesīs, un daudz citu apsolījumu. Kā es to varu zināt? Es to nevaru zināt, bet es to zinu ticībā. Man jābūt uzticēšanai šiem apsolījumiem. Un tieši tādēļ apsolījumi ir tik svarīgi, jo Visa man dzīve balstās uz to, ka es ticu šiem apsolījumiem, ka es tapšu pestīts un mūžā Dieva debesīs. Dieva apsolījumi manā dzīvē ir ļoti svarīgi. Tie man palīdz uzturēt mieru, jebkurās negaidītās situācijās, kad tu vari paļauties uz Dievu un zini, ka Viņš savus solījumus tur. Man tas ir ļoti svarīgi. Ceļš, protams, tie apsolījumi, kur Dievs apsola, nu, ka Viņš savus ticīgos nekad neatstās, un, ja arī viņi būs darījuši kādu grēku, tad Viņš gan viņus pārmācīs, bet Viņš savu žēlstību no tiem neatraus. Un ir daudz arī apsolījumi, kas ir domāti personīgi katram cilvēkam, bet ir doti apsolījumi arī draudzēji, kad Dievs ir devis to galveno apsolījumu, ka Elis vārtiem nebūs draudz uzvarēt. Un tad, kad vienmēr ir kādas problēmas draudzē vai ir liela pārbaudījuma, tad šie apsolījumi ir tie, kas uztur cerību un dod spēku aizvien vairāk ticēt uz Dievu un viņa palīdzību un nenobīties no pārbaudījumiem, zaudējumiem, dažādām sāpēm. Es domāju, ka Dieva apsolījumos mēs īpaši jūtam nu, tādu Dieva klātbūtni, un katra paudze to izjūt no jauna. Dieva apsolījumi ieņem lielu lomu, jo tad tu zini, uz ko tu vari paļauties, un īpaši nozīmīgs man ir šis Dieva apsolījums, kas ir iesaistīts grāmatā, rakstīts: Nebīsties, jo es esmu ar tevi, neatkāpies, jo es esmu tavs Dievs. Es tevi stiprinu, es tev arī palīdzu, es tevi uzturu ar savas taisnības labo roku. Tas bija atbildes, ko mēs saņēmām ar šo jautājumu. Taču, lai turpinātu runāt tālāk par šodienas tematiku, tad mēs aicinām turpināt mūsu sarunu doktoru Robertu Rozīnu. Es esmu dzirdējis, ka jūs jau vairākus gadus esat arī lektors Vācijā, ne tikai Gregors skolā. Varbūt jūs varētu pastāstīt, kā jums šķiet, kāda ir pašreizējā situācija Eiropas baznīcā? That's a complicated question. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. And, and I'm hardly an expert on all Europe. Es īstenībā neesmu eksperts par visu Eiropu. Or, or even an expert on all Germany. Un neesmu eksperts par visu Vāciju. Uh, but certainly wouldn't want to speak in, in quantitative terms. Es negribētu runāt tādos kvantitatīvos terminos. You know, how good or how, how bad is the situation. Cik labi vai cik slikta ir situācija. Uh, but I see uh, sort of individual cases bet es redzu dažus atsevišķus gadījumus. As you might imagine, there is kind of a mixed, mixed answer to this. Kā jūs varat iedomāties, ir diezgan dažādi atbildi uz šo. Uh, there are places where we, we shake our heads and say, My goodness, what is the church saying or doing? Un ir vietas, kur jūs skratat galvu un domājat, vai man dieniņ, ko baznīca saka un dara? When the, the church becomes no more than, than another way to, to be involved in social action or in political causes. Kad baznīca paliek par vienu no veidiem, kā tu esi iesaistīts sociālajā darbā vienkārši vai kādā politiskā akcijā. Then we've lost the reason why we are even interested and concerned in the world. Un tad mēs zaudējam šo iemeslu, kāpēc mēs vispār esam pasaulē. One one sees some of that, of course. Ir tādi gadījumi. But um, just about the time when, when people seem to be ready to write the, off the church in Germany. Bet tajā laikā, kad it kā cilvēki redz un domā, ka nu viss baznīca ir norakstāma. Then you see examples of a kind of revival. Tad jūs redzat tādus piemērus atzimšanai. Of church leaders who are interested again in, in talking about theology. Baznīcas vadītājus, kas atkal ir interesēti runāt par teoloģiju. Uh, in, in looking past this world also to the message of salvation in Christ. Skatīties garām šai pasaulē un redzēt un runāt par pestīšanas vēstu un par Kristu. And you see congregations where when the gospel is preached, uh, the, the, the pews are full of people. Ir baznīcas, kur tad, kad tiek sludināts evaņģēlijs, baznīca ir cilvēku pilna. See, that's kind of encouraging. Tas ir tā iedrošinoši. The big church in Dresden was rebuilt after many years. Pēc daudziem gadiem lielā baznīca Dresdenē tika atjaunot. And that's become just one example, a focal point of talking again about Christianity. Un tas ir kļuvis kā viens no punktiem, viena no vietām, kur tiek runāts par baznīcu. It is not just a tourist site. Tā nav tikai turistu apmeklēšanas vieta. There's active Christian activity going on there. Bet tā ir aktīva kristīga vieta. I mean, that's one, one small example. Tas ir viens mazs piemērs. But you can find other instances like that around. Bet ir sastopama arī citādi piemēri. Vai jūs varētu pastāstīt, vai varbūt ir kaut kas jauns mūsdienu iebildumos pret kristietību? The book of Ecclesiastes says there's nothing new under the sun. Salmans mācītājs saka, ka zem saules nav nekas jauns. That does not mean that things just simply repeat over and over again. Tas nenozīmē, ka lietas vienkārši atkārtojas viena pēc otras. As if like a wheel, the same things come around in exactly the same way. Tas ir kā ritenis, kad visas lietas atgriežas tieši tāpat kā viņas bija. But when it comes to us and our ideas, things we think of, Bet tad, kad mēs nonākam pie mums un mūsu idejām, tad lietas, par ko mēs domājam, uh, we really don't come up with very much new. mēs īstenībā nespējam izdomāt neko daudz īpaši jaunu. What we do often find is new ways to package old ideas. Tas, ko mēs bieži sastopam, ir jauns veids, kā iepakot vecas idejas. What you see today is not exactly like it was 300 years ago or 1000 years ago. Tas, ko jūs redzat šodien, nav īsti tas, kā bija 300 vai 1000 gadus atpakaļ. But you see elements of, of old ideas being recycled and reused again. Bet jūs redzat veco domu elementus, kas ir atkal, atkal un atkal izmantot un atjaunot. I think then what we're trying to do in our class here at the school Tas, ko mēs mēģinām šeit klasē darīt, is to, is to take apart people's thinking. Sadalīt uh, un apskatīt cilvēku domāšanu. To see the components of their thinking redzēt, no kā sastāv viņa domas. And to see the, the kind of uh, to see the roots of this, where did these ideas come from? Redzēt saknes, no kurienes nāk šīs domas. What that lets us do uh, is is to is to also anticipate uh, how we can respond. Tas mums ļauj arī saprast, kā atbildēt. Just as the problems don't come round the same way again. Tieši tāpat kā problēmas neatgriežas tieši tādā pašā veidā kā agrāk. We, we can't simply find an old answer and repeat it the same way mēs nevaram vienkārši paņemt vecu atbildi un atkārtot to. It would be very nice to be able to reach back, find something in past history and just sort of sling it at a problem in the present. Būtu ļoti jauki parakāties vēsturē, atrast atbildes šai problēmai, kas mums ir tagad, un vienkārši mest viņai ar to un viss. Yeah, but, but we owe it to people who, who challenge Christianity. Bet to, mums, mums tas ir mūsu pienākums. To uh, consider the challenge uh, and to and to answer them uh, answer them not simply pull uh, not simply pull forward old answers and recycle those bet tas ir mūsu pienākums uh, pret cilvēkiem ar ko mēs runājam atbildēt viņiem ne vienkārši paņemt vecu atbildi un viņiem atkārtot to bet atbildēt viņiem bet mēs varam izmantot tos to kas ir bijis pagātnē what we don't want to do is is to simply say oh well uh, this is just all old stuff un tas ko mēs negribam darīt, ir mēs negribam teikt, nu, neš, tas tā, tā ir veca lieta. But we want to, to reach back and find biblical answers and then communicate those in present circumstances. Mēs gribam paskatīties apkārt, atrast bībeliskas atbildes un, uh, un izmantot viņas mūsdienu kontekstā. And so uh, there are, are, um, are old ideas that, that, that are, are to be found, but found in new ways. Ir, ir vecas idejas, kas ir atrodamas, bet viņas ir atrodamas jaunos veidos. And so there's a kind of unchanging foundation to our answers, namely the Bible. Un tātad ir nemainīgs pamats mūsu atbildēm, tā ir Bībele. But then we have to find a way to communicate that to people today. Bet tad mums ir jāatrod veids, kā pastāstīt to cilvēkiem šodien. Vai jūs lūdzu varētu pastāstīt, kāpēc ticību nevar pierādīt? <laughs> it's impossible to, to prove faith because of, of what faith really is. Ir neiespējami pierādīt ticību dēļ tā, kas ticība īstenībā ir. See, people look at Christianity and say, why can't you prove your religion? Cilvēks skatās uz kristietību un saka, pierādiet savu reliģiju. They're asking for proof like proving 2 plus 2 is 4. Viņi prasa pie, pierādījumus, kas ir kā pierādīt, ka 2 plus 2 ir 4. You know, or proving that Riga is the capital of Latvia. Vai pierādīt, ka Rīga ir Latvijas galvaspilsēta. What really is Christianity? Kas īstenībā ir kristietība? Christianity is really a, a kind of a combination. Kristietība īstenībā ir kombinācija. There are events and facts. Ir notikumi un fakti. Uh, and then there are also promises attached to the facts and the events. Un tad ir arī apsolījumi, kas ir piesaistīti šiem notikumiem un faktiem. We see this in the in the in the second article of the Nicene Creed. Mēs Nikēs ticības apliecībā redzam to otrajā sadaļā. The the creed says Jesus Christ came down from heaven, was incarnate by the Holy Spirit, was born of the Virgin Mary and so forth. Kad Jēzus nāca no debesīm, piedzima no jaunās Marijas, iemiesojās un tā tālāk. These are facts. Tie the, fakti. These are events that happened. Tie ir notikumi, kas, kas notika. They are unique events, unusual events, Tie ir neparasti un unikāli notikumi, but, but they are still events. bet tie ir notikumi. And- But that's not all there is to Christianity. Bet tas nav viss. What's important is that there, there are God's promises of salvation attached to events. Šiem notikumiem piesaistīt ir Dieva apsolījumi, pestīšanas apsolījums. Those events in the creed are introduced by the words. Šie notikumi tiek ievadīti ar vārdiem. Who for us and for our salvation? Kas mūs un mūsu pestīšanas labad. There are things that happen and God attaches promises to them. Tātad ir lietas, kas notiek un Dievs piesaistam apsolījums. Christ came into this world, that's an event. Kristus ir ienācis šajā pasaulē, tas ir notikums. For us and for our salvation. Mūsu un mūsu pestīšanas labad. Now there are people who will say, well, I can prove Christianity is not true. Ir cilvēki, kas saka, ka viņi var pierādīt, ka kristietība nav patiesa. But in a sense they really can't. Bet savā ziņā viņi īstenībā nevar. The most people can do is attack the historicity of events lielākais, ko cilvēki var izdarīt, ir uzbrukt faktu vēsturiskam patiesumam. In the 19th century, a, a German theologian named David Friedrich Strauss tried to do that. 19. gadsimtā vācu uh, filozofs uh, Strauss mēģināja to izdarīt. people have looked at his arguments and said, no, there really are ways to understand uh, the historicity of the Bible that, that Strauss either ignores or doesn't himself understand. Un saka, ir veids, kā saprast, saprast un interpretēt šo Bībeles vēsturiskos faktus, ko vienkārši vai Strauss ir ignorējis, vai viņš vienkārši to ne, neprot. The events are there. Um, what, what, what no one can ever really prove is the promises of things. Notikumi ir, notikumi ir vēsturiski fakti, bet lieta, ko cilvēki neviens nevar pierādīt, ir um, apsolījumi. We can't even prove promises that we make. Mēs pat nevaram pierādīt apsolījumus, ko mēs paši solam. Promise something to a child for Christmas, and who knows if that will happen until after the after. Mēs piemēram apsolam kaut ko bērnam Ziemassvētkos, un kurš zina, vai mēs to spēsim izdarīt, ja vienīgais mēs to pēc tam zinām. And the child really lives in faith waiting for Christmas. Un bērns dzīvo ticībā, gaidot Ziemassvētkus. Well, we also live by faith. God gives us promises attached to Jesus. Mēs arī dzīvojam ticībā, un Dievs dod mums solījums, kas ir balstīts uz Jēzu. He says, "In Christ I give you salvation." Uh, viņš saka, Kristu, es jums dodu pestīšanu. I will forgive your sins and not hold them against you. Es tev piedošu tavus grēkus un neturēšu tos pret tevi. and I will give you eternal life. Un es tev dos, došu mūžīgo dzīvību. Those are all promises of God. Tie visi ir Dieva apsolījumi. It's not something that we, we prove like 2 plus 2 is 4. Tas nav kaut kas tāds, ko mēs pierādām, ka 2 plus 2 ir 4. We live rather in faith. Mēs dzīvojam ticībā. Uh, and, and that's the Holy Spirit's doing. He works faith in our hearts. Tas ir tas, ko dara Svētais Gars. Viņš dzīvo um, ticībā mūsu sirdīs. So people come today and they object to Christianity. Tad cilvēki nāk šodien un viņi runā nu, pret kristietību. Oh, it's an old idea. Un tā ir veca ideja. No, oh, there are a lot of old ideas we still use today. Ir ļoti daudz vecu ideju un domu, ko mēs izmantojam šodien. Or they say, oh, it's not something you can prove. Un vai viņi saka, nu tas nav nekas tāds, ko tu varētu pierādīt? We say, of course not. I never said I could prove it in the first place. Protams, es nekad arī neteicu, ka es to varu pierādīt. I confess Christianity. Es tam ticu un es to apliecinu. I simply say, this is what God has done for us. Es vienkārši saku, tas ir tas, ko Dievs ir darījis priekš mums. This is what God has done for me in Christ Jesus. Tas ir tas, ko Dievs ir darījis man, kungā Jēzu Kristu. See? And, and in that confession the Holy Spirit then works. Un šī apliecinājumā Svētais Gars arī strādā. So we want to be careful we don't get caught up in, in needing to prove Christianity. Mums jābūt uzmanīgiem, lai mūs nenoķer vajadzībā pierādīt kristietību. What God asks us rather to do is to bear witness to the hope to the faith that's in us. Dievs mūs aicina nest liecību, liecināt par ticību un par cerību, kas ir mhm. mūsos. Vai fakts, ka baznīca vēl joprojām šodien pastāv, ir pierādījums tam, ka tā ir patiesa? People, people sometimes say, uh, is the fact that Christianity is still here proof that it is true? Cilvēki dažreiz jautā, vai fakts, ka kristietība vēl aizvien pastāv, pierāda, ka tā ir patiesa. Yeah, well, we have to be careful in how we answer this. Uh, ir jābūt ļoti uzmanīgam uz to atbildot. There are, of course, a lot of many old ideas that are still around. Ir ļoti daudz vecu ideju, kas vēl aizvien pastāv. That doesn't necessarily make it true. Tas to nepadara patiesu. And, and there, of course, are other religions around in the world, some of which have existed for many for a long time. Un tieši tāpat arī daudz reliģijas pasaulē, kuras kurs ir eksistējušas ilgu laiku. That doesn't necessarily make them true either. Tas arī viņas nepadara patiesas. Uh, I would think, say, though, that longevity does suggest something. Es gan teiktu, ka šis ilglaicīgums kaut ko pierāda. Yeah. It suggests that many people have found answers to their spiritual struggles in Christianity. Es teiktu, ka daudz cilvēki ir atraduši atbildes uz savām garīgajām cīņām kristietībā. They have found it valuable they, and they have found it comforting. Viņi ir atraduši to par vērtīgu un par uh, mierinošu. But again, that's not finally the reason, that's not finally proof that it's true. Bet tas arī nav tas galīgais iemesls, kāpēc, kāpēc kristietība ir patiesa. What it does tell us is that many people seem to be, many people uh, have been, been uh, won by God. Mums tas pierāda to, ka ļoti daudz cilvēki tiek iegūti priekš Dieva caur kristietību. The fact that Christianity is still here tells me something uh, when I look at it in eyes of faith. Fakts, eh, ka kristietība pastāv jau daudzus, daudzus gadus, man caur ticības acīm kaut ko rāda. The fact that Christianity is still here, and this is now a statement of faith. Fakts, ka kristietība ir šeit, un tas ir apgalvojums, ko es saku ticībā. It is evidence that God still works through, through his gospel. Ir pierādījums, ka Dievs vēl aizvien strādā caur savu evaņģēliju. He still works through the means of grace, through the word and through the sacraments. Viņš vēl aizvien strādās caur žēlstības līdzekļiem, caur vārdu un sakramentu. To take people who are broken. Lai ņemtu cilvēks, kas ir salauzti. And people who are plagued by their sin. un cilvēki, kur savu grēku apsēst. And to give them hope and, and, a, and a view forward toward heaven. Un dot, eh, un dot viņiem cerību un skatu tālāk uz debesīm. That's not something finally that we do Tas nav kaut kas tāds, ko mēs darām. Uh, we, we certainly are, are God's witnesses. Mēs esam Dieva liecinieki. You know, without him, uh, how do people, without us rather, how do people know these things? Jo kā bez, bez mums kā cilvēki uzzināt par šīm lietām? But it is finally God who builds his church. Bet tas ir Dievs, kas būvē savu baznīcu. And the fact that the church is still here. Un fakts, ka baznīca vēl aizvien šeit. Tells me uh, that, that God is still active and working. Saka, ka Dievs ir vēl aizvien aktīvs un strādā. Lūksim Dievu. Visvarenais mīļais debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, mēs Tevi slavējam, Kungs, par visu to labumu, ko Tu esi mūsu dzīvēs devis, par to, kāds Tu pats esi un par Tavu lielo žēlastību, kādu Tu pa mums parādi. Mēs Tev pateicamies, Dievs, ka Tu esi devis savu apsolījumu pār mums, glābšanu, grēku piedošanu, sadraudzību ar Tev mūžīgo dzīvību, ka Tu to visu dod savā evaņģēlī apsolījumā. Mēs Tev pateicamies, Dievs, ka caur šo apsolījumu to arī dod ticība mūsu sirdīs, kad mēs tos satveram, piedzīvojam, redzam, notiekam savā dzīvēm. Mēs te lūdzam, mīļais kungs, ka tu ļauj mums būt gudriem un izšķirt tās lietas, kas mums notiek riņķī, tās iebildes, ar kurām mēs sastopamies, to kritiku, ar kādu Bieži vien cilvēki tevi, kungs, apsūdz un dumpojas pret tevi. Ļauj mums izšķirt, kuros brīžos mums ir jāizstāv, jāargumentē, kuros brīžos vienkārši jāapliecina tas, ko tu esi darījis, tas, ko tu esi apsolījis, kuros brīžos vienkārši jāpaliek uzticībā tevi varbūt arī reizēm nezinot, ko kāda cilvēka vēl pret tevi mēģina izdomāt vai veidot. Mēs tev lūdzam, varenais Dievs, ka tu pats nāc, vadi savu baznīcu, vadi mūs savā ticībā, vadi pa savu ceļu, lai tiešām viss, kas ir tava žēlastība mūsu dzīvēs paredzētu, lai tas var piepildīties pie mums katra. To mēs tev lūdzam, kungs, Jēzus Kristus varenajā vārdā. Āmen!